بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mana necha kunlardan beri birodarlar siz bilan biz mana shu qalbga taalluqli bo'lgan, qalbni kasalliklarga taalluqli bo'lgan darslar gaplashyapmiz. Birinchi suhbatimizda siz bilan biz ana shu Allohning kitobi faqat muttaqinlarga yo'l ko'rsatishligini gaplashgan bo'ldik. Muttaqinlarda 3 ta sifati bor deb aytdik. Bu muttaqinlar g'aybga iymon keltiradi, namozni qoyim qiladi va Alloh rizq qilib bergan narsalarni infoq ehson qiladi. Undan keyingi suhbatimizda nimani gaplashdik? Insondagi qo'rquv va xotirjamlik haqida gaplashdik va kechagi suhbatimizda kervozlikda ujub degan kasalni ko'rib chiqqan bo'ldik. Inshaalloh bugun ana shu kasallardan yana bittasi bo'lgan bu hasad haqida gaplashamiz. Inshaalloh. Mana shu 5 kunga davom etib ketadimi, 6 kunga yetadimi? Inshaalloh ana shu rizqqa taalluqli darslarni boshlashlikkacha shu qalb kasalliklari bo'lgan bir necha bir kasallarni ko'rib chiqqan bo'lamiz. Inshaalloh ularni tugatganimizdan keyin ana shu va'da qilingandek rizqqa barakat olib kirishlikka sabab bo'ladigan 8 ta eshik bor. Ana shu 8 ta eshikni gaplashamiz inshaalloh. yoki boshqacharoq aytadigan bo'lsak, qalbga xotirjamlik olib keladigan 8 ta eshik desak ham adashgan bo'lmaymiz. Bu endi mana shu aytilingan darslar o'tib bo'lgandan keyin. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul khatab. Mana birodarlar, hammamiz bu yerda Alloh taolodan savob umidida o'tiribmiz. Ramazonda roza tutyapmiz, ko'zimizni, qo'llarimizni, a'zolarimizni gunohdan tiyyapmiz, bitta narsa umidida. Odamlar rahmat demikan, odamlar menga bir ishonib, davirat qilib narsalarni ish beramikan degan niyatda emas. Nima niyatda qilyapmiz buni? Oxiratdan umidimiz borligi uchun Alloh taolodan savob umid qilgan holatda. Endi tasavvur qilaylikki, biz bir narsani bir qiylanib to'playapmiz, yugurib kelib, jamlayapmiz, nazarimizni sondig'imizga tashlayapmiz, tashlayapmiz. uyimizdan bir qul chiqib qolganki, bir chekadan olib turibdi. Biz to'rg'izyapmiz, ancha bo'lib qoldi, allaqancha bir son yetib qoldi deb turib sandiqlashgan mahalimizda sandiqda yaraman ham bo'lmaganini ko'rgan paytimizda qilgan mehnatimizga achinamiz va kim olayotganligi haqida o'ylanib qolamiz. Siz bilan biz hayotda qilayotgan amallarimizdan umidimiz bu savob. Mana shu savobni qiylanib kim pul bilan, kim joni bilan, kim moli bilan, kim harakati bilan to'playapti-yu, Lekin shunday bir kasal bor ekanki, bu savoblarimizni yo'q qilib tashlaydigan kasal bor ekan. Bu hasad. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qilyapti. Albatta, g'illa g'ashlik, ya'ni musulmonlarga nisbatan qalbingizda gina kuduratda bo'lishligi va musulmonlarga nisbatan qalbingizda hasad degan marazni bor bo'lishligi hasanotlaringizni yeb tugatadi, xuddi o'tinni olov yeb tugatgandek. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Meni ummatim 3 ta narsadan hargiz qutula olmaydi" deydi. Ya'ni 3 ta kasal borki, insonlar hech qaysi bu kasaldan omon bo'la olmaydi. Bulardan bittasi yomon gumon, ikkinchisi hasad va to'rtinchisi shumlan, uchinchisi shumlanishlik deydi. Hasad degan kasal har bitta insonning qalbida bo'ladi, xoh mu'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Endi yani kofirda yo'q, yo'qotadigan shu narsasi yo'q. U har qancha hasad qiladimi, gina qiladimi, unga bo'laveradi. Chunki oxiratdan umidi yo'q uni. Albatta boradigan joyi jahannam bo'ladi. Endi musulmonga ozgina alam qiladi. qiynanib ovqatini, sharobini qo'ysa allohni roziligi uchun. Qiylanib uyqusidan turib namozni o'qisa, qiylanib topgan pulidan Alloh yo'lida infoq ihson qilsa-yu, lekin shu qilgan ishini savobi solinadigan paqiri teshik bo'lsada Daryoga borasiz, suvda paqirni olasiz, Uyga kelgunizcha tayda teshik borligi uchun bo'sh bo'lib qoladi. Yana borasiz, olasiz, kelgunizcha to'kilib ketaveradi. Paqirda tayda teshik borligini bilmagunizcha, ana shu teshikni yemamagunizcha sizni bu mehnatingiz xabada bo'laveradi. Xuddi shunga o'xshagandek, agar biz siz bilan biz qalbimizda g'illag'ashlik, hasad degan kasalni chiqarmas ekanmiz, bizni qilayotgan savoblarimiz Rasululloh hadisida marhamat qilgandek, kuyib ketayotgan o'tinga yoki yog'ochga o'xshab turaveradi. Mana odamlar mana shu 3 ta kasaldan hargiz qutula olmaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Birinchisi gumon. Ya'ni gumon degan narsa mana aytamiz e, falonchining uyga borib chaqirsak, hadab chiqavermasa, uxlayotgan bo'lsa kerak deb gumonga boramiz. yoki biror bir majlisga yig'ilishga aytgan bo'lsa, kech qolib kelsa, ha o'zi beparvo. Bizda albatta nimagadir yomon gumon keladi takallamizga. Ha, xutton namozini o'qimagan bo'lsa, xutbani o'qiyotgandir yoki bo'lmasam namoz o'qib o'tirib yoki Qur'on o'qib o'tirib eshitmayotgandir degan yaxshi yomon kelmaydida, albatta nima deymiz? Bu ata chiqmayapti deymiz. Meni kelishim bilardida deymiz, o'shaning uchun chiqmayapti deymiz. Bu bizni to'g'atmaydi, o'shaning uchun atga atiga vaqt nima qilmaydi? Hadislarda keladi, bir musulmon birodaringdan bir ayb ish bo'lsa, shu ayb ishni bir sabab bilan qilgandir, bir uzri bordir deb 100 ta uzr qidirib unga deydi. Agar 100 ta uzrni topolmasang, 101-chi uzrni qidir deydi. Ya'ni birodaring haqida hech qachon yomon ey iymon keltirganlar ko'p gumonlardan tiyilinglar deydi Alloh taolo Hujurat surasida. Chunki ba'zi gumonlar nima deydi? Gunoh deydi. Yomon gumon hammada bo'lar ekan, xususan mu'min bu narsadan qutulishi kerak. Payg'ambarimiz aytayapti, qutula olmaydi deydi. Yaxshi gumon qilib qo'yaylik deymiz. Ichimizdan bitta chiqib qoladi, esimizga keladi. Haqiqatan yaxshi gumon qilib qo'yaylik. 10 marta vaqtda kelgan aytilgan vaqtga, bir marta kech qolsa albatta yomon gumon qilamiz. Mana shu narsani ehtiyot bo'lishlik kerak. Ikkinchisi hasad. Mana va donan zonanta tuhaqqi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar gumon qilsang, kavlashtirma deydi. Ya'ni shu odamni mashinasi bir nojo'ya joyda turibdi-da, nojo'ya mahalda. Shu bir ishi bor. Ya'ni gumon Alloh biladi, buzilib qolgandir, tashlab ketgandir joyiga mashinasini. mingta uzr bo'lishi lekin biz yomon olamiz. Ya'ni agar yomon gumon ikkinchi marta ham shunday turganini ko'rsang, nima qilma deyapti? Kavlashtirma deydi. Buni tayiga yetish kerak. Bunda bir gap bor. Shu gapni gapirayotgan odam zamonasini ilg'or odami, majlisda ziynati bo'ladi. Chunki davrani qizitadigan odam shunaqa odamni gapi bilan qiziydi. Ikkinchisi hasad. Fa iza hasadta fala tabghi. Hasad bu nima? Mana ikkita narsa bor. Havas bilan hasad. Aytamiz, hasad degani bizning tushunchamizda o'sha birodagi narsa sizda bo'lishligi. Shundaymi? Havas unda nima? Nima havas? Ya'ni Alloh taolo bunga bergan fazlini unda bo'lmasdan sizda bo'lishligini xohlashligi bu hasad. Undagidaqa narsa sizda ham bo'lishligi havas. Demak, hasad qilib bo'lmaydi. Birodalar, havas ham qilib bo'lmaydi. Aytaymi nimaga? Chunki siz havas qilayotgan insonda shu boyligi yoki siz havolab havas qilayotgan shu narsasi uni jannatga yetalyaptimi, dozoqqa yetaryaptimi? Ayta olasizmi? Ikkita odamga havas qilish mumkin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zini ham havas qilib olmaydi, havas ham qilib olmaydi. Havas qilsangiz, hayotingizda noshukurlik, norozilik sifat paydo bo'lardi. Bizda ham bo'lsa edi shunaqa narsadan. O'shani havas qilmangda. Agar atrofingizda hamma bir xil bo'lsa, iqtisodiy ahvol. Havas qiladigan hech yo'q, hamma normal yashayveradi, xotirjam. Endi bir ikkinchisidan baland bo'lib turib shunaqa bo'lsa edi desa, insonda o'zini hayotidan norozilik degan sifat paydo bo'ladi. Ikkita odamga havas qilish mumkin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir kishigaki deydi, Alloh taolo u kishiga ilm Qur'on bergan edi. Mana la hasada illa fisnatayn rajulun ataahu Alloh ta'ala al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa an-nahar. Alloh taolo bergan bir kishiga havas qilsa bo'ladiki, bu Qur'on egasi edi. Qur'onni kecha va kunduz qoyim qilishligi bilan turadi deydi. Ya'ni Qur'onni tilovat qiladi demayapti birodarlar, muhtaram xor akalar, Qur'on o'qishni biladiganlar. Qur'on o'qiydi emas, qoyim qiladi. Namoz o'qiydi emas, qoyim qiladi. Qur'on undan hayotida qanday yashashini talab qilsa, Qur'on aytgandek yashayotgan odam qoyim qilayotgan bo'ladi. Shu odamni Qur'onini havas qilsa bo'ladi. Yana bir kishini havas qilsa bo'ladiki, Alloh taolo unga moli dunyo berdi, shu moli dunyosini ertayu kech Alloh yo'lida sarf qilyapti. Itob pulini emas, Alloh yo'lida sarf qilayotganligini havas qilish kerak. Chunki siz havas qilgan pulni Alloh shart sizga berib qo'yganda, Alloh yo'lida sarf qilishlik sizda bo'ladimi, bo'lmaydi, buni Alloh biladi. Tushunalingmi? Pulini emas, o'zini emas, qilayotgan solih amalini havas qilsa bo'ladi. Demak, e, hasad bu bir odamda bor narsani unda yo'q bo'lib, sizga o'tib qolishligini o'ylashlik bu hasad deyiladi. Havas ana shu odamdagi narsa sizda ham bo'lishligini xohlash. O'zi havas ham qilib bo'lmaydi O'zingizni kuningizga qarab yashavoringda. Mana bizda qanaqa? Din ishlarida o'zimizdan pastroq bo'lgan odamga qarab turib, o'zimizni ancha yaxshi his qilamiz, tetik his qilamiz. Ancha muncha odamdan biz nimamiz? Yaxshi o'qib Endi dunyo ishlarida o'zimizdan balatroq bo'lgan odamga qaraymiz-da, biz ham shulardaqa yashamaymiz deymiz. O'zi aslida aksi bo'lish kerak edi. Bunday deb qo'yadimi deb bo'lishi kerak edi. Dunyo ishida bizdan ko'ra holi harobroq odamga qaraganda qalbimizda xotirjamlik, Allohning bergan kuniga shukr degan sifat paydo bo'lardi. Din ishlarida o'zimizdan yuqoriroq bo'lgan odamlarga qarasak, shularga qarab yetish kerak degan havas paydo bo'ladi. Shunda inson xotirjam yashar edi. Bizda ana shu o'lchovlar teskari bo'lib qolganligi uchun hammani hayotida muammo yetarli birodalar. 10 ming bo'lganda ham yo normalni bo'ladi deyapmiz, 10 ming bo'lyapti, normallik bo'lmayapti. Chunki 10 min yetganingizda 20 minglik ko'rinyapti ko'zingizga. 30 ming qilganingizdan keyin 100 minglik ko'rinyapti ko'zingizga. Bu tog'ni cho'qqisiga o'xshar ekan. Tog'ni cho'qqisini ko'rganingizda mana shu eng baland cho'qqidir, chunki u körünme ko'rinmayapti-da. Chiqqaningizdan keyin orqasidagi cho'qqi keng ko'rinar ekan. O'shuning uchun birodarlar biz o'lchovni to'lab olishimiz kerak. Agar bir odamda hasad qilsang deydi, yuzaga chiqarma deydi buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Nima degani bu? Hasad kılasan, yomon ko'rasan, tiling bilan, qo'ling bilan ko'rsatib qo'yma buni deyapti. Chunki bizi qalbimizdan o'tgan gunohga bizga gunoh yozilmaydi birodarlar. U tilimizga, qo'limizga chiqqandan keyin ina gunoh yoziladi. Alloh taolo mana sizlarni qalbingizda o'tgan g'illag'ashlikka gunoh yozilmaydi, magar qasd qilib harakat qilgan, yuzaga chiqargan ishlarga gunoh yoziladi deyiladi. Demak, gumonni gaplashdik, hasadni gaplashdik. va shug'ullanishlik. Shug'ullanishlik nima u? Vayda tayyarta fondi Nima edi shug'ullanishlik? Shupurgini tikka qo'yib qo'yish, pishadi duo qilayotganda dasturxonni olib qo'yish, e, mashina bilan ozgina oldiga yurib qo'yish, oldida mishiq ko'p bilasizlar, unaqa narsalarni. E, bu masalada orqa odaman, o'sha shu ko'pchilik misolni aytaman, tiqilib yotibdi hayotda. Ha? Ertamanda birinchi ta'sir kelin bo'lsa, xotin ish bo'lsa, ishi orqaga yurishligi, oldidan it yursa ishi yaxshi bo'lib, mishi bo'lsa yomon bo'lishligi, birodarlar bu bari bu bid'at, umuman gunoh bo'lgan ishlar. Agar shumlansang deydi, yur oldiga deydi. Mana mashinada oldiga yurib qo'yishlik bor. Men bir elektrikdan ham so'radim, motoristdan ham so'radim, o'zining ishini zo'r ustalardan. Akalar, agar men shu mashinani Termizki tomoni tushunmayotgan bo'lsa, aytib qo'ylar. Oldiga tomon jichi yurib qo'yishdi bir hikmati bormi? Desam, u matarasi ham elektriga ham aytdiki, hech qanaqa aloqasi yo'q. Siraz orqa yursa bo'laveradi Devor Devorga mashinasini taqab qo'yganda bu birinchi ezib bo'lsa ham oldiga jilib qo'yadi. Shundaymi? Birodar to'r orqa yuraveringlar. Agar shu mashinani orqa yurishlik bilan ishimiz orqa ketib qoladigan bo'lsa, shunchadan beri yurishib ketmayapti, tanaq olib yuryapti. Demak, Odamlarni mana shu narsadan qutula olmasligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi. Yomon gumon, hasad va shundan. Bu domla shogirdlariga mana shunga o'xshagan ilmlarni bidatligini gapiribdi-yu, bir shogirdiniki borsa shupurgini tikka qo'yib qo'ygan ekan. Domla o'zi o'rgatgan bidat deb. Shupurgini yotkizib qo'y debdi. Yomon bo'ladi debdi. Desa, domla, ha bu bidat desa, qo'y, yomon bo'ladi. Ha nima bo'ladi desa uch qarilib qoladi degan ekan. Ya'ni ayatlarda shu qilayotgan bo'lsa, qoqil yiqilib tushmay olib qo'y desa mumkin endi. Lekin ayatlarda ushbugini oxlasa ish orqaga yurib ketadi, nima qilib qo'y? Bid'at birodarlar. Alhamdulillah, mana shu narsani bir 15 yil burun gapirsangiz, har xil laqablarni qilishardi. Allohga hamdlar bo'lsin, ozgina ilmdan xabarimiz bo'lgandan keyin bu gapni dadil gapirsangiz, odamlar qabul qilyapti. Xo'p. Hasadgo'y odam. Odam mana o'zini qalbini qanchalik tarbiya qilishligi bilan hayotini shirin yoki achchiq bo'lishiga o'zi bir to'g'ridan to'g'ri e, sabab bo'lib qolar ekan. Mana ikkita odamni olamiz. Bittasini qalbida hasad bor, bittasini qalbi hammaga nisbatan sof. Ikki xil odam bir xil holatga tushadi. Ko'chada kezayotganda hasadgo'y odam yomon ko'radigan odamini chiroyli mashina minib o'tib ketganligini ko'rdi. uyga kiradi, uyga kelganda bola chaqasi uyda yo'q, nariyoqqa ketibdi. Svet ham o'chib qoldi o'chashgandek, jim o'tirish kerak. To svet yonguncha, to bola chaqasi uyga qaytib ketguncha, uni qalbida nima yonadi? Hasadgo'yda yolg'iz qolishligi azob, mashaqqat. Chunki har o'tib ketgan mashina ko'ziga kelaveradida, qaynaveradi mata. Endi taqvodor bo'lgan qalbi birovga nisbatan g'illaqashlik bo'lmagan odam yolg'iz qolsa mazza qiladi. Bola chaqa ketibdi, svet o'chib qoldi. Tasbih aytib o'tiradi maza qilib. Yodlagan Qur'on takror o'tiladi. Bir xil holat hasadgo'y bilan qalbi xoli odamga hasaddan. Bittasi uchun bu holat rohat, bittasi uchun bu rohat azob. Demak, svet o'chib qolishiga kimga rohat bo'lsa, kimga azob bo'lar ekan. Bu insonni o'zini qalbini holatiga qaralar ekan. Hasadgo'y uchun deydi ulamolar mana 5 ta musibat bor deydi. Mana hasad aytdik, birodagi narsani sizga o'tib qolishligini xohlashligingiz. Birodagi narsani unda bo'lmasligini xohlashligingiz. Birinchi unga beradigan musibat. Ghammun la yanqati. Hech qachon tugamaydigan nima? G'am. Chunki albatta kimdir sizdan qaysidir masalada nima bo'ladi? Baliq bo'ladi. Agar ko'ra olmaslik sifati bo'ladigan bo'lsa, bu insonning hech qachon g'amini bo'lmaydi, tugamaydi. Ikkinchi beriladigan musibat. Musibatun la yujra alayha. Bizi har birta qilayotgan ibodatimiz mashaqqat birodalar. Roza tutyapmiz mashaqqat. Masala eshityapmiz mashaqqat birodalar bu ham. Ishonaveringlar. Sadaqa qilyapmiz mashaqqat. Lekin bu mashaqqat uchun ajr olamiz, haq olamiz Allohdan. Lekin hasadgo'y ham mashaqqat chekadi, hasadgo'y bo'lgan, lekin bunga ajr olmaydi. Uchinchi bo'ladigan musibat mazammatun la yuqmad biha. Malomatga qoladi, mazammatga qoladi, maqtalmaydi buni odam hech qachon. Haqni gapirib qo'yib dunyoda malomatga qolgan bo'lsangiz, qiyomatda maqtalasiz. Haqni gapirib odamni yomon degan bo'lsa, mazammatga uchragan bo'lsangiz, qiyomatda Alloh taolo darajangizni ko'taradi. Lekin hasadgo'y dunyoda mazammat ham qilinadi. Oxiratda bunga ajrama olmaydi. 4-dan Alloh azza va jalla bu bandasiga g'azab qiladi. Chunki Allohning bergan fazli marhamatini bandalarga shoshib qo'ygan marhamatini ko'ra olmayapti. Allohning bergan qismatiga norozi bo'lyapti. U vujudi zarar, hasadgo'ylik. Avvalambor insonni o'ziga zarar. Agar siz hasad qilganingiz uchun hasad qilayotgan odam bir yerda bir kamayib qolganda-yu, tushunardimi endi? Yomon ko'rgan uchun hasad qilib qo'ydingiz deb. Hasad qilganingiz bilan unga nima ziyon yetkaza olasiz? Kimga zarar bo'lyapti? Qiynanib, misqollab topgan savobingni botmonlab o'tindaqa kuydirib tashlayapsan inson hasad qilishlik bilan. Va to'rtinchisi tug'laqo alayhi abwabut tawfiq. Menda ham o'shaqa bo'lsin deb intilyatuvding, shunga yetishlik yo'lini Alloh to'sib qo'yadi deyapti. Qaranglarda tinimsiz hasadda yashaydigan, tinimsiz hasadini tilga chiqargan odam qarangda, haqiqatdan o'sha narsa bo'lmaydi undan. Nimaga bo'lmaydi desa Alloh taolo shu yetaman degan narsasiga to'sib qo'yadi yo'lni deydi. Havas qilganida ehtimol yetishi mumkin, lekin Allohning qismatiga norozi bo'lgancha uchun Alloh taolo hech qachon bermaydi unga narsani Umrini oxirigacha hasad qilib o'tib ketadi bu odam. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan biridan rivoyat qilinadi. Kunlarda bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Mana hozir oldinglarga bir kishi tahorat olib kirib keladi. Albatta u jannat ahlidan" dedi. Sahobalar hatto juda bir oddiy odam kirib keldi. U Abu Bakr emas, Umar emas, oddiy bir kishi kirib keldi. Deyarli hech kim tanimaydi. Sahobalardan ekan. Ertasi kuni o'tirishib yana Rasululloh gapni qaytardi. Hozir oldinglarga jannatiy odam tahorat olib kirib keladi dedi. Yana qarab turishdi, kechagi odam kirib keldi. 3-chi kun aytdi, 3-chi kun ham o'sha odam kirib keldi. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu aytdiki, bu odamda nima ishi bor ekan? Jannati deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Hali kishining uyiga bordida aytdiki, birodar dedi, otam bilan chinga kelisha olmay qoldik, 3 kunga 3 kunga kelmayman deb bir qasam ichib qo'ydim. Shu uyingizda 3 kun tunasan maylimi dedi. Islomda birodarlar mehmonda 3 kun haqqi bo'ladi. Ishga kiramiz deymiz. Ya'ni mana shundan qaytaman. Ketayotganda bir aytib qo'yamiz, ishga kirar deymiz. U ham biladi ichingizdagi narsani, siz ham bilasiz mana shu ichingizdagi narsani. Mehmonda haqqi 3 kun. 1 kun o'zingiz yeyotgan ovqatdan sal ziyodaroq ziyofat qilib berasiz. Ikkinchi, uchinchi kuni o'ziz yeyotgan taomdan beraverasiz. 3 kungacha so'rab olmaydi nima keldingiz deb. Bu hayol birodarlar. Hozirgi zamonda aqlimizga mehmonxona degani, hoji aka, mehmonxona degani. Ana shu mehmon kelsa indamasdan keyin yotib qolish kerak bo'lgan xona edi. Hozir mehmonxona degan faqat ziyofat qilganimizda, iftor yoki to'y qilganimizda kirgizamiz u mehmonxonaga, boshqa payt u mehmonxona emas. Otalarimizni ichki tashqi hovlisi bo'lgan. Tashqi shuni kirib kelavergan, hojatxonasi ham bo'lgan, yotoqxonasi ham orqa tomonda ayollarga xotin xalajga og'ir demagan, qo'shib turlar demagan bizga o'sha. Chunki ular to'ydira shotini olmaganda sani qilib. Aylantirib yushragan sani keyin bo'lsa ko'proq to'sib. Ular bunaqa g'am bo'lgan emas. Ularda mehmonni hisobi bo'lgan, uyni o'rtasiga solgan, uy planda. Nargi tomon ayollar tomon, bu erkaklar tomon bo'lgan. Har kishi 3 kun qoladi. Abdulloh ibn Amr birinchi kun qarasa, namozini o'qidi, xutonni o'qidi, bismillah dedi, Alloh akbar dedi, yotdi uxladi. Ertaman turdi, har oddiy mu'min qiladigan ishni qildi. Ikkinchi kun qarab turdi, ikkinchi kun ham hamma qiladigan ish, birorta bir oshiqcha ishi yo'q. Uchinchi kun qaradi, uchinchi kun ham hech bir oshiq. Kechasi turib olib namoz ham o'qiyotgani yo'q oshiqcha. Jabr sadaqani do'ldirib, sadaqa ham qo'rmayapti. Uchinchi kun ketyapti, xayrlashatib aytdiki, taqsir, meni sizni yuzga kelishimdan maqsad mana mana edi. Rasululloh sizni jannatiy degan edi. Shuni sirni bilgani keldim dedi. Siz ko'rgan ishdan boshqa oshchi ishim yo'q dedi. Abdulloh ibn Amr orqasiga qarab ketib qoldi, to'xtang dedi. Ha, bitta ishim bor dedi. Har kuni kechqurun uxlayotganda qalbimda hech qaysi musulmonga nisbatan g'illag'ashlik hasad bo'lmaydi menda dedi. Meni qalbim hammaga nisbatan sof dedi. Abdulloh ibn Amr aytdilarki, "A, ehtimol shu bo'lsa kerak siz jannatga olib ketgan amalingiz" dedi. Qiyinmasa pul ketmaydi bunga. Vaqt ketmaydi bunga. O'shuning uchun qiyinda bu. Bu qalb kasalligida bu. O'shuning uchun aytayapti. "Attaqvo ha huna deb payg'ambarimiz 3 marta ko'rsatdi. Bir kishi Hazrat Umar masjidga kirsa, mana shunaqa qilib bo'lni mana qilib olib o'tirgan ekan, ja taqvoli bo'lib. E, to'g'ri o'tir degan ekan Hazrat Umar. Yuragida o'tib bor odam bo'lgan. Taqvo bu yerda bo'lmaydi degan, taqvo ma'da bo'ladi degan ekan. Ja supo bo'lib, haligi esli bo'lib yuramiz-ku. Birodarlar, taqvo ma'da bo'ladi. Bu taqvoda borligini faqat Alloh biladi. Agar mana shu joy tuzalsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, insonda jasadda bitta a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Agar shu a'zo buzilsa, butun jasad. Ala va hiyal qoldi. Bu qalb dedi. Mana kecha kelvozlikni gaplashdik. Bugun hasadni gaplashyapmiz. Birodarlar, bitta bittadan yo'q qilsak, bitta bittadan inshaalloh yaxshi bo'lib qolamiz. Alloh taolo hadis qudusida aytadi, banda men tomonga qarab bitta qadam bossa, men unga qarab ikki qadam bosaman deydi. Biz faqat Alloh tomonga intilaylik-da. Men bugundan boshlab hasadni yo'q qilaman deb qasd qilib aytaman. yomon ko'rgan odamni chiqib peshamizdan. O'sha birinchi qadamni siz tashlangda, yaxshi muammo qo'yib, Men ikki qadam bosaman deydi. Banda men tomon qarab yursa, men u tomonga qarab yuguraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman uchrashganimda deydi. Yaxshi ko'rib qolsam ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li, gapiradigan tili o'zim bo'laman deydi. O'zim nima qilaman? Boshqaraman shu bandani. Bir kishi qalbida musulmonlarga nisbatan g'illag'ashligi, hasadi yo'qligi tufayli jannatga kirib ketgan ekan. Alloh taolo ana shu hasadni qalbidan chiqarib tashlaydigan hamma musulmonlarga qalbida nasihat bo'ladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Chunki hasad go'yo yolg'iz qolishligi azob, qalbida hasadi bo'lmagan taqvodor bo'lgan bandani yolg'iz qolishligi rohat. Birodarlar, hayotimizni shirin qilishlik, achchiq qilishlik faqat o'zimizdan bo'lgan harakatga bog'liq. Alloh taolodan tavfiq, bizdan duo va harakat. Assalomu alaykum va rahmatullohi